боби панҷ бародарон ҳоҷат нест ки мо ба шумо дар бораи вақту соати он рӯз нависем зеро шумо хуб медонед ки рӯзи худованд ногаҳон фаро мерасад мисли дузде ки шабона меояд ҳангоме ки одамон дар ҳама ҷо сулҳу осоиштагӣ мегӯянд ногаҳон ҳалокат меояд мисли он ки пеш аз таваллуд зани ҳомиладорро дард мегирад ҳамин тавр ба онҳо низ роҳи гурез нест аммо шумо бародарон дар торикӣ нестед то ки он рӯз ногаҳон чун дӯст шуморо дар ғафлат ёбад зеро ҳамаи шумо писарони нур ва рӯзи равшан ҳастед мо аз они шаб ва торикӣ нестем инак мисли дигарон дар хоби ғафлат намонем балки бедор ва ҳушёр бошем чунки онҳое ки хобанд шабона хоб мераванд онҳое ки бадмастанд шабона шароб менӯшанд лекин мо аз они нури рӯз ҳастем пас биёед имону муҳаббатро ҳамчун либоси ҷангӣ дар бар кунем و امید نجات آینده را همچون کلاه جنگی به سر کشیده هوشیار بیستیم زیرا خدا ما را نه برای غضبش بلکه برای نجات به واسطه خداوند ما عیسی مسیح پیشکی معین کرده است عیسی برای ما جانش را فدا کرد تا که ما خواه زنده باشیم خواه مرده همراه او زندگی کنیم пас рӯҳ баланд кардан ва устувор гардондани якдигарро давом диҳед бародарон аз шумо хоҳиш мекунем намояндагони худовандро ки дар байни шумо меҳнат ва шуморо роҳбарию насиҳат мекунанд иззат намоед барои корашон онҳоро ҳурмату эҳтиром кунед ва дӯст доред бо якдигар сулҳу осоиштагӣ дошта бошед эй бародарон аз шумо илтиҷо мекунем ки тамбалонро насиҳат кунед ба тарсончакон қувват бахшед суст имонҳоро дастгирӣ кунед нисбат ба ҳама сабру тоқат дошта бошед нагузоред ки касе ба ивази бадӣ бо бадӣ ҷавоб диҳад балки ҳамеша нисбат ба якдигар ва ҳама ба некӣ кардан кӯшиш кунед ҳама вақт шод бошед ҳамеша дуо гӯед дар ҳар ҳолат худоро шукр гӯед зеро хости худо барои шумо ки ба исои масеҳ тааллуқ доред ҳамин аст ба кори рӯҳи пок халал нарасонед пешгӯиҳоро зери пой нанамоед лекин ҳамаи инро санҷида пешгӯиҳои хубро қабул кунед аз ҳар намуди бадаш дурӣ кунед бигузор خودی خدای آسایشتگی شما را کاملا پاک گرداند تا که هنگام بازگشت خداوند ما عیسی مسیح تمام وجودتان یعنی روح جان و جسمتان به عیب نگاه داشته شود خدا دعوت کننده شما وفادار است و او شما را به عیب نگاه می دارد برادران барои мо дуо кунед ҳамаи бародаронро ба оғӯш гирифта салом расонед дар назди худованд шуморо вазифадор мекунам ки ин номаро ба ҳамаи бародарон хонед файзу марҳамати худованд исои масеҳ бо шумо бошад